Eta bai, agian urrentuik autometatze hoik bai honako sartzin, hoi du ja helbuia, Euskal herriko karreioen sindikatak. Eta hartakoz, akomatze bat edien du, Benzi multinazionalak junazten dian autobidien enpresaikin. Goizan ko zazpionetaik, behiazonetat eta ratxeko bostonetaik, zazpionetat apaltze bat izanen da, eta ez txipia presio erdiz apaltu beharluke ehuneko jutan hoita hama alartino guatuko da apaltze hoi, otopartekatzia egiten balin baduzie. Krono plus eta hego bus delako abonamentiak balin badutuzie, ebai apaltze hoi ehuneko hoita hamar izan behar luke, arren ondresetik miriatuat, bost kako txoguei urrotaik bi-eurobeno apaltxigo heltu behar zunukie, hatik... Proposamen hoi, ez dutu kamioa kunkitzen. Bersoinian, eta beti bidetan dien autometatze hoien apurtzeko, autobisen hahunakak indartuko dia, hoi duja proposatzen uskal elkargoak, eta hobetze handi baten espantsa balin badie, setemetik aitzina uskal herriko eta kostaldeko bide hoietan, hanitzen ustez, benzi autobidien junaz lia da jabazle handia elkitzen.